նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Բակոսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 25 ամյակի կապակցությամբ։ Արցախն անկախ պետություն է լեարժեքորեն գործող ժողովրդավարական հաստատություններով։ Բլոգեր Վլադիսլավ Մովսեսովը նոր տեսանյութ է հրապարակել արդեն Երևանից։ Արցախում կստեղծվի նոր կուսակցություն։ Ցմակահողում կկազմակերպվի պատանի բնագետների ամառային դպրոց։ Արցախյան բարբարով երկի տեսահոլովակը ջերմ ընդունելության արժանացել։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 20-ին շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 25-ամյակի կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հարգելի աշխատակիցներ, իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ նախարարության հիմնադրման 25-ամյակի արդիվ։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը, որպես յուրաքանչյուր անկախ եւ ինքնիշխան երկրի կարևոր պետական մարմին, հիմնադրվել է մեր ժողովրդի համար բախտորոշ շրջանում, ադրբեջանական ագրեսիայի ամենաթեժ ժամանակահատվածում։ Գործելով ռազմական դրության պայմաններում գերատեսչությունն անցել է բարդ ու դժվարություններով լիճանապար, պատվով իրականացնելով իր արժև դրված խնդիրները։ Արտաքին գործերի նախարարությունն ակտիվորեն մասնակցել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղված բանակցություններին եւ 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագրի մշակման ու ստորագրման գործին։ Պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո նախարարության աշխատակիցները գործուն մասնակցություն են ունեցել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում, զուգահեռաբար պաշտպանելով հանրապետության շահերը միջազգային հարթակներում, զարգացնելով տարբեր երկրների հետ փոխշահավետ համագործակցություն, Արցախի մասին ճշմարտացի տեղեկություններ ներկայացնելով աշխարհին եւ պայքարելով քաղաքական ու լրատվական դաշտում Ադրբեջանի ագրեսիվ պահվածքի դեմ։ Համոզված եմ, որ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ունենալով անհրաժեշտ ներուժ այսուհետ եւս պատշաճ կերպով կիրականացրի իր գործառույթները եւ արժանվույնս կներկայացնի մեր երկիրն արտաքին ասպարեզում։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի եւ արտերկրում Արցախի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատակիցներին հիշարժան Հոբելյանի արթիվ։ Մաղթում են բոլորիդ խաղաղություն, քաջառողջություն, նորանոր ձեռքբերումներ եւ ամենայն բարիք, ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն Բակո Սահակյանը երեք ներքաղաքական եւ արտաքին հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակներում հանդիպումներ է ունեցել մշակույթի ոլորտի եւ Արցախի գրողների միության մի խումբ ներկայացուցիչների հետ։ Նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է դատախազության մասին Արցախի հանրապետության օրենքը։ Այսօր Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ տեղի է ունեցել նախարարության կենտրոնական ապարատի աշխատակիցների եւ արտերկրում մշտական ներկայացուցիչների խորհրդակցություն։ Շնորհավորելով աշխատակիցներին մասնագիտական տոնի արդիվ արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը նշել է, որ Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը որպես կայացած ինստիտուտ Արցախի պետականության կարևոր բաղկացուցիչներից մեկն է։ Դիվանագետներին վստահված է Արցախի հանրապետությունը միջազգային ասպարեզում ներկայացնելու եւ արտերկրում նրա քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու առանցքային նշանակություն ունեցող առաքելությունը, ինչը պահանջում է առավելագույն նվիրվածություն եւ կենտրոնացում իրենց պարտականությունների կատարման վրա։ Մաս Իսմայելյանն անդրադարձ է կատարել նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին, նշելով, որ Արցախի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնված լինի Արցախի ժողովրդի կողմից ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստի ճանաչման վրա։ Արցախի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ արտաքին քաղաքական խնդիրների հաջողությամբ իրագործումը կախված է նաև նպատակաուղված եւ գրագետ տեղեկատվական քաղաքականությունից։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արցախ-Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանը այսօր ընդունել է Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի նախկին ղեկավար ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ֆրանսուয়া Ռուշբլուանին։ Աշոտ Ղուլյանը շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու, ինչպես նաև ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում Ֆրանսիայի ազգային հավաքականի տարած հաղթանակի արդիվ։ Խորհրդարանի ղեկավարը ընդգծել է, որ անկախ կարգավիճակից Ֆրանսուଆ Ռոժբլուան Արցախի ժողովրդի լավագույն բարեկամներից է, ում մշտապես ուրախ են ընդունել։ Ֆրանսիացի նախկին падգամավորը վստահեցրել է, որ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի նոր ղեկավարությունը ունի բավարար ներուժ, ընդհանրիկ ծրագրերը կյանքի կոչելու եւ համագործակցության նոր ուղղություններ նախանշելու հարցում։ Զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել բարեկամության շրջանակների միջև փոխգործակցությանը, Արցախում ֆրանսախոսության զարգացմանը, ներքաղաքական եւ տարածաշրջանային իրադրությանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Ներածական խոսքում նա նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տնտեսական քաղաքականության առանցքային նպատակը ներառող տնտեսական համակարգ ստեղծելն է։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը բացառել է այնպիսի լուծում, որն ընդունելի չի լինի հայ ժողովրդի համար։ Առանց Արցախի ժողովրդի մասնակցության Արցախի հարցի լուծում չի լինելու։ Այսինքն բոլոր աշխատանքային փաստաթղթերում արձանագրված է, որ Արցախի հարցի կարգավորման վերջնական փուլում պետք է Արցախը ներգրաված լինի process-ի մեջ լիարժեք։ Եթե մենք խոսում ենք Արցախի հարցի կարգավորման մասին վերջնական, ուրեմն Արցախը պետք է ներգրավված լինի։ Մեզ համար անընդունելի է ռազմաշունչ եւ ագրեսիվ ռետորիկան, որը շարունակաբար վարում է Ադրբեջանը։ Եվ մենք նաեւ միջազգային հանրությանը համանախագահներին ասում ենք, որ մենք պատրաստ ենք անկեղծ ջանքեր գործադրել Արցախի հարցի կարգավորման համար, բայց մենք բոլորս պետք է արձանագրենք, որ Արցախի հարցի կարգավորման համար անհրաժեշտ է կարգավորման մթնոլորտ։ Դուգլաս Մակլուրեր Ադրբեջանական իշխանությունների համար հին բարի ավանդույթ է դարձել, երբ որևէ մեկը երբևէ խոսում է Ադրբեջանում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության անմխիթար վիճակի մասին, նրանք խոսափում են բոլոր հարցերին պատասխանելուց, ուշադրությունը շեղելով Հայաստանի եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վրա։ Թբիլիսիում ԵԱՀԿ որակյալ լրագրությունը հուսալի եւ վստահելի տեղեկատվության համար թեմայով Հարավային Կովկասի զանգվածային լրատվամիջոցների 15-րդ կոնֆերանսի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության լրատվության եւ հանրային դիվանագիտության վարչության լրատվամիջոցների կապի բաժնի վարիչ Էլեն Հարությունյանը։ Ի պատասխան Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Հիկմետ Հաջիևի հակահայկական հայտարարությունների։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչն ակնհայտորեն ի ցույց դրեց Հայաստանի եւ հայերի նկատմամբ ճշնամանքի այն աստիճանը, որն Ադրբեջանի կառավարությունը սերմանում է սեփական երկրում, եւ ամեն անցնող տարին այս պատմությունը տալիս է նոր նրբերանգներ։ Պարոն Հաջիևն այնքան հեռու գնաց, որ Հայաստանի մեղադրեց հոլոկոստ իրականացնելու մեջ, հնչեցնելով անհիմն մեղադրանք, որը չափազանց զգայուն հարց է Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված ցեղասպանություն վերապրած ժողովրդի համար։ Կարծես թե դուք չեք հասկանում բառի արժեքը։ Մենք հասկանում ենք եւ վճռականորեն մերժում ենք ձեր բոլոր անհիմն մեղադրանքները։ Իսկ ինչ վերաբերում է փախստականներին, ապա այդ մենք պետք է խոսենք գրեթե կես միլիոն հայերի մասին, որոնք մազապուրս եղան ադրբեջանական քաղաքների, այդ թվում մայրաքաղաքի հայկական թաղամասերում հանցախմբերի եւ կողոպտիչների իրականացված անկարգություններից, փախուստի դիմեցին չունենալով ոչինչ բացի իրենց հակոստից բայց Հայաստանի կառավարությունը նրանց չի պահում որպես գերի միջազգային քաղաքական խաղերի համար, քանի որ այս մարդկանց իրավունքները մեզ համար բացարձակ արժեք են։ Արցախի հանրապետությունն անկախ պետություն է, լիարժեքորեն գործող ժողովրդավարական հաստատություններով, որտեղ ապահովվում եւ հարգվում է մամուլի ազատությունը եւ բազմակարծությունը, ինչը լավ հայտնի է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին։ Նրանք լրագրողներին չեն բանտարկում շինծու մեղադրանքներով, չեն փակում լրատվամիջոցները, չեն սահմանափակում լրագրողների ազատությունը եւ չեն ներառում նրանց սև ցուցակներում եւ վերջին դիտարկումը։ Խորհուրդ կտայի Ադրբեջանում փորձել կառուցել իրապես ժողովրդավարական ժամանակակից երկիր, ինչը հավատացնում եմ եւ տնտեսապես առավել արդյունավետ կլինի եւ շատ ավելի օգտակար Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Իր խոսքում նշել է Էլեն Հարությունյանը։ Ադրբեջան այցելած հայկական արմատներով բլոգեր Վլադ Մագան, Վլադիսլավ Մովսեսով նոր տեսանյութ է հրապարակել արդեն Երևանից։ Նա նշել է, որ Հայաստանի իշխանությունները թույլատրել են իրեն պաշտոնապես հայտնել իր գտնվելու վայրի մասին։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի իշխանությունները հատել են թույլատրելի բոլոր սահմաններն ու այժմ կարևոր խնդիր է իր ընտանիքի ու մտերիմների անվտանգությունը, քանի որ բլոգերը տեղեկություններ ունի, որ իր հարազատների հանդեպ Բելարուսում հետապնդումներ են սկսվել։ Հայկական արմատներով բլոգերը շեշտել է, որ քանի դեռ նա չի հրապարակել Արցախի մասին իր տեսանյութը, օրենքով Ադրբեջանն իրեն հետապնդելու հիմքեր չունի։ Այդ իսկ պատճառով նրանք փորձում են այլ ձևով հարցը լուծել։ Сегодня власти официально разрешили мне огласить страну, где Արցախի մասին հոլովակը այնուամենայնիվ շուտով կհայտնի համացանցում։ Զեկույց են պատրաստում այն մասին, թե ինչպես են Ադրբեջանի իշխանությունները լրատվամիջոցների միջոցով հիմարացնում մարդկանց եւ ինչպես են 21-րդ դարում տանջում մարդկանց հաշվեհարդարով։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Քաշաթաղի շրջանում գտնվող Ղոչան գետն Արցախն ու Սյունիքը իրար կապել է մի քանի կամրջով։ հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Սոհրաբ Արքոյանը։ Աղավնոնն ու այս կետերն են ժամանակին Արցախն ու Սյունիքը միավորել, եւ պատական չէ, որ յուրաքանչյուր կետի վրա վաղնջական ժամանակներից գոյություն ունեցել մի քանի կամուրջներ, որոնց վրայով են անցել մեծ այքի երբեմն զոր աշխարհներ տանող մայրուղիները։ Կետի վրա միջնադարում դրանից առաջ մեր papերը նաեւ ջրաղացներ են կառուցել, որոնցից մեկի ավերակները հայտնաբերվեցին վերջերս։ Եկեղեցու մոտակա հնադարյան հանգստարանը հիմնովին ավերվել է թուրքերի կողմից։ Հնարավոր է ճարտարապետական այս կոթողը, որից միայն հենասյուներն են պահպանվել, նույնպես եկեղեցու ժամանակ է կառուցվել։ Կացում այս կամրջով է եղել Սունիքի եւ Արցախի հյուսիսային կապը։ Այժմ գետի վրա կանգուն կամուրջ չկա։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Համազգային միասնություն նախաձեռնող խումբը հայտարարել է Արցախում նոր կուսակցության ստեղծման գործընթացի մեկնարկի մասին։ Մենք ներկայացնելով մեր ժողովրդի ճակատագրով մտահոգ համախոհ քաղաքացիներից կազմված նախաձեռնող խումբը, հաշվի առնելով մեր ազգի արչև ծառացած ներքին եւ արտաքին մարտահրավերների հաղթահարման անհետաձգելիությունը, հասարակական, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական եւ հոգեվոր մշակութային ոլորտներում արկա խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը Ելնելով մեր ազգային շահերից եւ քաջ գիտակցելով ստանձնվող պատասխանատվությունը, հայտարարում ենք նոր քաղաքական կուսակցություն ստեղծելու գործընթացի մեկնարկի մասին, ասված է նախաձեռնող խմբի հայտարարության մեջ։ Հուլիսի 20-ից 31-ը Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող համայնքում կկազմակերպվի պատանի բնագետների ամառային դպրոց։ Ծրագիրը գործում է 2014 թվականից ամեն տարվա հուլիսին 12 օր տեղողությամբ Մարտակերտի շրջանի գյուղերի միջնակարգ դպրոցների 5-ից 8-րդ դասարանցիների համար։ Ամառային դպրոցում դասավանդելու են Արցախի ու Երևանի պետական եւ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանների ուսանողները, ինչպես նաեւ Երևանի մասնագիտացված դպրոցների եւ ցմակահողի պատանի բնագետների ամառային դպրոցի բարձր դասարանցիները։ Կրթական ծրագրից բացի վրանային ճամբարի մասնակիցների համար նախատեսվում է մշակութաժամանցային ծրագիր, արշավներ դեպի Արցախի պատմական վայրեր, այցելություններ պատմության եւ մշակույթի թանգարաններ, սպորտային միջոցառումներ, մտավոր խաղեր։ Օրերս նկարահանվել է Արցախցի երգիչ Նարեկ Վահանյանի «Աղջի համութա տեսահոլովակը»։ Երգիչը նշել է, որ